kugeza kumusumuhimu atba'uhu ala dini anakosoa mtume ni ahlul bait adhilu ala firauna sikuvanga mjango wa firauni aliko ni baba wa fosi wake aliko bavuka ala fir'auna adhilu ala firauna ashad alazab nabanu wa fir'auna bose mubinjize muri adhabu alavuga alu kandi atari umuryango wiwe bafosi biwe sawa ariko nga abashase kuvuga ni bande abatoro turiganga abali bali atba'u atotuliga qarabatu wale watu wakiwa karibu ambao haramu eh yes atba'u atba'u ala dini ala dini ala dini ila yawm الدين none aba bagada tunabwo sibo tuko nga toto tunavuga bande karabatu babandi bafi araba islam ama na zaujatu abagore biwe nibo tuko nga ama atbaa nabye barinzira ariko mwindi maana na ari jamana yo hafi sawa so, رضي الله عنهن وارضاهن فقد قال الله تعالى بعدما خاطبهن بقوله يا نساء النبي ووجه اليهن نصائص نصائح ووعدهن بالاجر العظيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب أربك شيخ حفظه الله تعالى ومن أهل بيته ومن أهل بيته نابانو بموزوين غنيمان محمد أو أزواجه abagore biwe ummahatul mu'minin aba mama baba islamu aba mama baba islamu abagore binwa imana naba mama biwacu radiyallahu anhunna wa ardahun Allah abishimire faqad qala Allah ta'ala ba'da ma khatabahunna biqawli igihe Allah ahejeje kubabwira abagore binwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yacabavuga ababwira gute ya nisa an-nabi emwe bagore binwa Imana abitukonyeni sawa wawajjaha ilayhinna nasaiha anyuma arabahanura wawa'adahunna bil ajri al-azim anyuma abemerera impembo nyinshi abagore binwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam المرابوغا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أو أهل البيت الله سبحانه وتعالى أحسك كباك رداء بشاف أعطاك واندولي نيني أشاف ويطهيركم تطهيرا كان دي أتي أوسافيش وكذا متوم صلى الله عليه وسلم سوا kwa Allah amewanasihi akawasafisha wakazee mtume عليه الصلاه والسلام kwa sababu ni mama zetu kandi na n'abantu bo mu nzu y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirese hashiya bashabo bace bifatira ahantu baiti ko ari Ali n'umujyango wiwe basi baibun Abbas bose nabwo bari imwe mu bashiya abagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabwo bari imwe mu bashiya نعم قال حفظه الله والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة نعم نعم والأصل في أهل البيت أثيلي يا وطوى نباء متوم من وكنا نعني نباء قرابة النبي نباء نباء نباري هافين غيمان محمد والمراد بهم أبس سكوف قنقاها الصالحون منهم خاصة نباجة بيران نباجة بيزة بونين نباجة بافيا رب إسلامي baja bafu ya raba islamu nabwo barimu Abu Lahab ni sewa abo winu imana Muhammad ariko nabwo arimu ahlul bait kwa yafyaru mukafiri Abu Jahal numuntu wo hafi n'Imana ariko yafyaru mukafiri ntabwo arimo Abu Talib se wabo yafyaru mukafiri ntabwo ari mu ahlul bait sawa طيب أما قرابته غير الصالحين فليس لهم فليس لهم الحق كعمه أبي لهب ومن شابهه قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب أما بابا أن بريها في يوم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ariko ntabwo ari bera ntabwo ari beza ntabwo ari abayisilamu ntabwo bafise haki yo kunjira muri ahlulbayt kaamihi abi talib abi lahab nka se wabo abi lahab wa man shabaha unabasa nawe ngande Abu Talib nabanz qala ta'ala arafuka jereke Abu Lahab tabbat yada imeangamia mikono Abi Lahab ya Abu Lahab wa tabba na yakangamia yote nikumbuka kwa Abu Lahab ameangamia igiye inuma imana yaje atangura da'wa amagarabanu abagira kwa inuma imana أبو لهب لعنة الله علي رفقه قلت ألي هذا جماعتنا ومحمد وذكر أن يكبره جبجون بجي وهاب تبا لك ومن أن محمد ألما إنما إنما إنما الله إتشاء كثيرة رمشي هي سورة نقول لك أبو, أبو لهب يابا يكوري يزيكار من أم مريض ناسين يتوبوا asinge tubu طيب فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من من مالي ما شئت ما شئت ما شئت سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا نعم فمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا kujinasibisha tu كوا kuwa متومي na kujirasibisha kwake pasina ya kuwa mwema katika dini na kufata dini la yughni sahibahu min Allah akimsaidia yoyote mwenye kufanya jambo hilo kuvuka wa afi afinunga imani ariko ngabanaru muislamu na nakama kikufasha qala sallallahu alaihi wasallam inunga imani yabgie yavuze ya ma'ashara quraish emwe ba quraish quraishi ni, ni, ni kabila iwe sivyo nubgoko abwa bwa Muhammad hema makuraish ishtaru anfusahum anfusakum mudandaze imitima iwanyu imisha iwanyu kwa kufanya mema uzeni nafsi zenu kwa kufanya mema la ughni ankum min Allah shay'a jewe ndio bafasha ikinuna kimwe mbere ya Allah tuba mumujango mujyango umwe tose turabakuraisha ariko iyo utakoze ibyiza jewe sinzogufasha na kimwe imbere ya Allah intumwa y'Imana babwira ya Abbas ewe Abbas ammu rasulillah se wabo nintumwa Muhammad la ughni anka min Allah shay'a jena na kimwe nzogufasha imbere ya Allah ya safiyatu ewe safia ammatu rasulillah shangazi winu ngaimana Muhammad yari shangazi wiwe bamwita senge yali senge inunga imana muhammad aramga la ughni anki min allah je na nakima nzo kufasha mbele ya allah na senge waanje na nakima nzo kufasha ya fatima tu ewe fatima bintu rasulillah au bintu muhammadin koga wa muhammadi salini min mali mashiti sababu matungo hii waanje icho uifuza ndaguha la ughni anki min Allah ariko imbere ya Allah na zo gufasha nukuvuga ko nawe oba uri hafi y'intumwa y'Imana Muhammad ariko nukurikira idini nukurikira ico idini idusaba nta na kimwe kizogufasha nawe uri umwana wa shehe wewe nuhu yabwiwe gute igiye abwira Allah innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih igiye umwana wa nuhu aruka razamanya moya jamaz yavuze inna inna inna bini min ahli nuko yavuze umwana biwanje nawe ari mu famiye yiwanje yamishiye gute innahu laysa min ahlika inu uyo mwana wawe nabwo ari mu muryango wiwawe innahu amalun ghayru salih yakoze bikorwa bitari byiza we papa wa inwa imana we aba mukafiri nukuvuga ko na nakima cha mufashiji ari mukafi sawa tayi aha ya Fatima bint Muhammad ya Fatima mukobwa wa Muhammad salini min mali sawa mu matungo yiwanje mashiti ivyushaka la ughni anki min Allah shay'a aliko jewe na nakima zangu kufasha imbere yande ya Allah subhanahu wa ta'ala sawa طيب الرسول الصالحون لهم علينا حق والمحبة والاحترام نعم وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الصالحون لهم الصالحون babanu bo hafinu ngaymana muhammad sallallahu alaihi wasallam beera bajaberanda bajabeeza bajabaisilamu lahum alaina haqqul ikram ni lazima sisi kuwakirimu wana haki ya sisi kuwakirimu kwa ni ngoba ko twebwe tubakorera ibyiza wal mahabba no wal ihtiram no kubasonera أنهم أنهم ينفون أو يضرون من دون الله طيب kandi wala yajuzu lana an naghluwa fihim haijuzu kwetu kuchupa mipaka kwao haijuzu twege kubashira mu kibanza batarimwo sawa fanataqarrabu ilaihim bi shay'in min al-ibada tukatangura kuigiza kuri bo mu bintu vya ibada nyene mtu anajikurubisha kwa hawa kupitia mambo ya ibada nkuko bakora bashia bakikubita ya Hussein ahlbaiti baka baka baka baka bari muri ibada nyene toge haijuzu kufanya hivyo sawa haijuzu sisi kufanya hivyo طيب au naataqidu fihim annahum yanfa'un chane ni siku rekobo bakiza wananufaisha ni siku livyo kobobo yani bimana wananufaisha watu wa nyumba ya mtume la au yadurun chane ni siku hizi rekobo bashora kugirumuri ikibi yani wanaza wakadhuru mtu min duni la atari Allah subhanahu wa ta'ala wenyewe sawa so, نعم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب من الخير وما مسني السوء طيب لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كبر الله يبقي إنما يايو قل فقا محمد إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا mimi similiki chochote kwenu kuwadhuru wala kuwaongoza wala kuwanufaisha inunga imani Muhammad sallama na bwafisa bushobozi wa kumdhuru mtu wala kumnufaisha arabuka kanzi qul babgira Muhammad la amliku li nafsi naf'a mimi mwenyewe similiki kujinufaisha mimi mwenyewe sina uwezo wa kujinufaisha wala dharra wala kudhuru illa ma sha Allah isipokuwa Allah ataki kila si Allah ashaat walau kuntu a'lamu lghaiba hiyo nadi kuba nzi ibinyegeje ningekuwa najua ghaibu hiyo nadi kuba nzi ibinyegeje lastakthartu min alkhair bas nadi kurenza kugira ibyiza wa mama sani yasu singepatwa na mabaya mtume alayhi salatu wasallam yali isu ishara ya hawi sali yali kuba azi ghaibu yali kuija yali kuija nimba inunga na Muhammad sallallahu haweza kanufaisha mtu wala kumdhuru vipi ahlul baiti hawana uwezo huo kama kitu anavyosema mashia kuwa ali ndiye atakayeingiza watu pepuni na kuingiza watu motoni siku ya kiyama ngoi ngo italetwa mbali siku ya kiyama iweko hapa kwenye uwanja wa hisabu kisha paje mtu apande katika ile mimbari kisha pate malaika upande wa kulia na malaika upande wa kushoto huyu anaanza kusema anawaambia watu enyi watu huyu mnamwona hapa kwenye mimbari ni Ali siku ya leo atamuingiza pepuni amtakaye na motoni amtakaye أصل الروافض أنا بغبر الإسلام ماشي سوى إسلام وين جنب يتابعوا هو ماشي سوى إسلام أصلا ni wazo kwa nu nuko nyenye pale nasema ad-dunya wal akhirah lil imam isi na akhirah ni ya imam ni wapi avitukwa mashia bali wakasema kuwa ali ni far'un mi rububiyya ni tawi katika kazi ya Allah na wenyewe natuse ukuboko katika kuumba katika kutoa riziki nini nini rafiqo sema la amliku linafsi naf'a mimi mwenyewe similiki kunufaisha maana mtume wala dharra wala kudhuru illa ma sha Allah kila si Allah ashahad wala kuntu a'lamu al-ghaiba ningekuwa najua ghaibu mambo yaliyoshikamana lastakthartu min al-khair basi ningezidisha khairi wama masani yasu na singepatwa na mabaya maana wakati mtume katika vita vya Haibar alipewa sumu laiti kama angekuwa anajua ghaibi ni hadi kujajashana ili waweza kuwa mtume mwenyewe ajue ghaibi sio ile ambayo Allah anamfungulia illa man irtada min rasul kuna baadhi ya mitume ambao Allah kuna walishamwambia ghaibi ngale ambao nasikia mtume anazungumza katika alama za kiyama patakuwa kadha ni ya baadaye lakini Allah limuonesha yale ambayo Allah jamuonesha hayajui mtume Hmm? Sasa Allah subhanahu Allah Allah tabaraka wa taala. Kwa nini kama zile? Qadar. Qadar maktubu. maana Mbona usemi mitume wengi wa Bani Israeli wameuawa? Bani Israeli walikuwa ndio watu walikuwa na mitume wa Allah. Na. Naam. shi. Hiyo nimba inua nimba na mahmanda aruhu hanufaishi wala adhuru. Vipi wengine? Haiwezekani. فما يعتقده بعض الناس ممن ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل na vya bindi be- be- be- bemera bamwe mu bantu ko bava mu miryango y'inwa y'Imana Muhammad sallama ni itikadi ya batil ari umugabo umwe yitwa Jufri umusufi nyene uwo mugabo aratwenza kusumbana komedi Juf Ali Jufri uwo razi amajambo yiwe afise kilemba chiwe chera kilemba chiwiwe avuga ko iki kilemba nasigiwe n'intumwa y'Imana ingocho <laughs> kilemba ciwe yambara ubu yasigiwe n'intumwa y'Imana magacha avuga sana yichi kilemba chavuye ichi kilemba anagiye awe na papa papa yagiye awe na babu babu yagiye awe na eh gisika kwa Ali gisika kwa Al-Hasan Hasan agawe na Ali Ali agawe na imani nanze ndo ndakifisa ukira azakiza kilemba ni chera anaruka na Mungu kuopoja wasufi bose Allahu akbar yakhi kwa sababu sufi sufi uko babu basi ngaba Kristo basufi wao wa wagiruku muridi imbere ya shekhe wiwe abe nk'ikiziga bariko baracoza urabona ikiziga bariko baracoza turagihindura ino nino nino nino nikivuga nawe nyene umfuasi uri imbere ya shehe ubu nkuko nyene avuze iko nacho cyose we kimere gusa avuze aricho cyose we emera gitwa gituma wo musufa avuze nuko nyene nakindi na Ali Jufi yavuga ava mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallama nitufunge atuseme kama hawapo wapo familia ya mtume kwa sababu mahad atakuja zama za mwisho anatoka kwenye familia ya mtume katika kizazi cha Fatima yupo mahad atakuja umujanga wewe urahali aliko benshi muri kigiye bora bivuga ko bari ngabaje basharifu wa muri Tanzania eh nani mashia wana mahadi wao ambaye hayupo aslan bavuga ko ni imamu wao huyu wa 12 yinyegeje akiri umwana azoza ariko twebwe tuvuga amahadi wacu azoza intumwe imana aravuga yuwati usmuhu smahu eh, yuwati usmuhu smi wasmu abihi smi uyu mahadi azoza izina ry'iwiwe rizoba risa n'izina ry'iwanje n'izina rya papa wiwe rizoba n'izina rya papa wanje nukuvuga ko mahadi azoza azoba yitwa Muhammad ibn Abdullah azoba mu muryango wa Fatima Uja wabashia nuhundi kwanza wala hatakuwaji. Hawaji. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo insha <laughs> Naam. Naam. Kama mtume swalla ndio hivyo, bimaana anufaishi wala adhuru. Fakaifa bi ghairihi, vipi wengine? vipi wengine hiyo inunga imana atafisi ushobozi abandi barashora kuburonga ni bishoboka naam shekhani qala qala التصديق بكرامات الاولياء وهي ما قد يجري قد وهي ما قد يجري الله على أي من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة نعم الشعوذة من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين نعم. والدجالين والفرق واضح بين والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة نعم الكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم نعم والكرامة والكرامة بسببها الطاعة نعم والشعوذة بسببها الكفر والمعصي والمعاصي نعم الأصل الثامن msingi wa nane التصديق بكرامات الأولياء الكرامات ibitangaro by'amawali wali ninde kullu mu'min kullu mu'minin taqiyun kila muumini ambaye ni, ni, ni, ni mcha Mungu ni wali muumini yoyote ule kullu mu'minin taqiyun kila muumini taqiyun anafata sheria za Allah sawa sawa ni wali wa Allah sawa sinayo jamaa wali wa, wa, wa, wa, wa masufi kandi wali atusijitondegwa ikitendo katika mbele cha wali al-imanu billah katika shuruti za wali al-imanu billah abe yemera Allah tuni ekitendo eh, nga kyakabiri kyawali ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam akurikira inuma imana muhammadun sallallahu alaihi wasallam sawa isagatatu attaqwa awe mcha Mungu yishira kule na maaswi akagira twaa gusa attaqwa itakane alilmu aba kutubumenyi abe afisa ubumenyi icy'agatanu ataqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id wa munyegereza imbere ya Allah mu gukora ibada za sunna inyuma ya ibada za farad aima icho kutahura laisa min sharti alwali an yakuna ma'suma ntabwo ari mu byitondego bya wali ngo mpaka umuntu wabe eba yerape ngo afanyaje dhambi abezekani kwa mtu arasobora kuba ibitonda kabitano bifise yemera Allah arumucha Mungu nyene akurikira inwa imana afise ubumenyi yegereza kwa Allah mu gukora ibada za sunna ziswa umuntu izisengesho n'izindi inyuma ya faradhi ariko kaba buri arije agwa mu makosa sawa arije agwa mu makosa kwa hiyo laisa min sharti alwali ayakuna masuma wali si ko kwa aba maasum bi maana afanyaji dhambi hapana lakini wale ambao ni watu wa bid'a na goboba mawali waja mawali wose baba baba sufi ni mawali feki mbele waja na barozi anasema ibn khaldun abanu bambere binjize uburozi mu Uislamu na basufi nchoki tuma baje ubonye abapiga feleki benshi na basufi. Baje bakuita feleki. ubara je benshi na basufi. Kati ya sababu vuga kabisa ni mbele ya watu. Kwani uganga uganga ni dhambi? <laughs> ya utasikia watu. Ko abasufi nibo abambere bazanye shirki ngaku Katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Nuburu zinyeni piga ala albadri pale uchawi طيب none kwemera karamat zama wali eh nguka atasdiqu bi karamati alawliya mu katika misingi ya ahlus wal jamaa ni kuamini karama za za mawali ni karama niki wa hiya ma qad yajrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawarik al'adat nikinu Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kugicisha mu maboko yabamwe muribo mu biri hanze ya ada yani ni katika mambo ambayo kiaona tusanga ni muujiza muujiza ni mitume karama ni mawali ni binubisa ariko kunuma zima ukoresha muujiza kumawali Ah, ah, atari numa zima anaokoresha agute karama sawa ikrama lahum Allah abaha hivyo vintu kwa kuwakirimu kwa sababu ya uchamungu wao Allah anawakirimu ngaba sanga sakagenda biru maimana Muhammad sallama igiye kimwe baruko baragenda mu ijoro eh basangiki igitutu eh ari walikuwa poko jiza mwijima ariko Allah abazanira nuru ariko baragenda bibarabara basi se ahantu batandukanye umwe wese